najviši učeni ljudi su oko jednog pitanja. Priznati učeni ljudi oko jednog pitanja. I šta u tom slučaju se desi da se dođe da razilazi u odgovorima koji šta sad se ne da li i ili slabo mišljenje. U osnovi čovjek treba da uči vjeru i da pita neko vjersko pitanje onoga za koje goni na osnovu njegovih predavanja ili ono po čemu je poznat, ali knjige, predavanje ostalo, smatra da ima najviše znanja. I da je to znanje prisutno u njegovom životu, zato da je bogobojazan. Trebao bi čovjek da pita njega i da se zadovolji tim odgovorom ako, tako postupi. Ali putem nekoga, žene ili nekoga, čuje da je neko rekao od učenih ljudi nešto drugo. Nema dakle onda smetnije da čovjek, dakle ako čuje ili ako zna dakle, da postoji drugo mišljenje da traži dokaze. I osnova bi bila prije svega kod onih koji govore o vjeri da govore s dokazima. I oni koji odgovaraju na pitanja da odgovaraju s dokazima. I osnova bi bila i kod nas kada pitamo da tražimo dokaze. Obje strane imaju dokaze, međutim zasigurno nisu dokaze isti. Nemoguće je, dakle, nemoguće je, Allah ne zna da po pitanju postoje dva odgovora. Da po pitanju postoje dva odgovora. Ima ne dva, nego deset, zato što niko neće da sjedne da istraži odgovor na to pitanje. Dakle, najbolje bi bilo to. Da se držiš onoga za kojeg smatraš da je najučeniji i hajde, to tako možemo reći, najbogobrazniji, odnosno da radi na tom i da se zadovoljiš njegovim odgovorom. Naši prethodnici su godine, godine proveli sjedeći s Da bi nakon velikog broja godina onda odlazili i tražili znanje kod drugih. Dakle, proširivali to znanje. Ako ima drugo mišljenje, onda bi dakle učili to drugo mišljenje, dokaze Nikada nećemo naučiti vjeru. Nećemo se pomaknuti iz hamama iz banje, sve dok budemo sva ta pitanja pitali danas koliko ih ima pa ih pitamo. Nego dakle, treba naučiti da dakle, kod ovakvih ljudi, ako ih ima, smatramo da su takvi, takvi, taj, taj, taj, sjedimo, učimo od njega i radimo to tako. A ako pitamo i drugoga i trećega, ali tražimo ove osobine, onda neće se njihove otvore razilaziti ako je čovjek učen, doista učen, i to su mu i drugi potvrdili, i vidi se to znanje, dakle na njemu da radi, neće se odgovoriti takvih razjelosti. Ali počesto mi ne gledamo, dakle, na ove i u dersu spominute osobine ljude koje sad pocrtavam, pa neko je rekao za njega da je učen, ili maše nam diplomu, i slično, pa ga pitamo, ajde čujemo što on kaže, pa možda kaže, nama se prilijepi za srce to i slično. Čuli ste, dakle, riječi mama je uzajlje više nego strašljive. I drugo? Drugo, znači, često dešava da kako učeni, tako i naučeni ljudi bilo je pitani, bez nekog pitanja. I kao ograda dolazi, na kraju da odgovor, da na to pitanje, a na kraju ograda, Allah najbolji zna. Da. Tako je, imam mali kod tako, dakle, što bi dao odgovor po onome što zna. I tako imam se dao odgovor. Dakle, nije prisiljavao ljude i nije stavljao svoj govor na mjesto Korana i sunete. Dakle, da je 100% tako. Ali na osnovu onog znanja koje on ima, dao ti je odgovor. Ima Malik bi govorio, citirao, je kuranski ajet, smatram, mislim da je ovako, nisam od onih koji su potpuno ubijeđeni, potpuno sigurni. Mislim da je ovako. Imam šafija je odgovor, pa kada bi dao odgovor, rekao bi, smatram da je ovo ispravno. A ne mora značiti. Smatram, ja smatram da je ispravno. Ne mora značiti da je 100%. I smatram da je drugo mišljenje neispravno. Ali ne mora značiti. Dakle, ako ti kažeš 100%, jedino ovo što ja kažem je ispravno, a drugo ne, onda dakle, nema dodirne tačke, nema razgovora s tim drugim ljudima, nema dakle diskusije, nema jeli, dolaska do odgovora na kraju. Ima li još neko od vas? Imam se stara tri pitanja. Kako spriječiti ljude da kupe znanje od koje kakvih bisera, golubica, hurija, to ima na Dunjavku hurija, muđahida, šta ima na dunjavku i Kann jest ima hadis. Što ima na dunjavu koji zemljete? Prisutno u našoj svakodnevnici. Ha? Ja. Selam. Tahijetuhum fiha selam. Kako je u Kur'an? Njihov pozdrav će biti selam. I jezik, ja. Ono imam među tebi među tobom i svojima ima, a među nama, selam ima. Selam iz džaneta. Hurija muđahida i lavova po društvenim mrežama, jer dotični tekfire sve živo što ne liči na njih. Za takvima se, nažalost, povodi sve više omladine i sve se više mršne rađa. Svi smo muslimani, a niko nikog ne voli i ne poštuje. Treba upozoriti na takve, zatražiti, dakle, njihovo porijeklo, počesto se takvima ne zna ni ime, ovakvi su nadinci jeli, privlačni, borbeni, što je najbitnije. Zatražiti dakle porijeklo gdje su učili, ima mali, i dakle potrebno je da, ne znam, ja sam se trudio da večera što više spominjem govora u Lene. Za ovakve stvari ne trebamo mi, dakle, svoj govor da dakle. Ima Malik Allahu ta'ala kaže nisam htjelo odgovarati ljudima dok mi 70 učenih ljudi nije potvrdilo da imam znanje. Ko, ko je njima potvrdio? Ko si ti prije svega? Ovo je dakle princip Ehli Sunnata od džemata. Ne može da govori u vjeri sve dok mu drugi učeni ne potvrde da ima znanje. Da ima znanje. Pa ko je njom potvrdio znanje? E, mi ako hoćemo da se tjenkamo sa svojom vjerom, i mi ako hoćemo dakle, da žrtvujemo svoju vjeru, dakle može se lijepo ukazati na njih, upozoriti da dotični nemaju znanja, ako imaju znanja neka dokaz, da imaju znanje i to je. A dakle posebno ova pojava izražena danas, poznata je dakle od koga dolazi tekfir. Pokušavala sam majci objasniti da vehabije ne postoje Trudila se da joj pokažem vjeru na najljepši mogući način. Ali ona je na sve to ostala gluha. I na kraju mi je rekla da ako su dotični vahabija muslimani, ona se odriče islama. Zanima me da li sam ja griješna zbog toga što je ona rekla jer je to uslijedilo nakon našeg razgovora. Vahabije postoje postoji sad? Ne postoji. Allah najbolje zna ne postoji. Lahabije su dakle postojali. I sebe su nazivali i hvalisali dakle ovim nadimkom. Hvalisali su se po ovom nadimku. Hvali. Njihov osnivač je bio Abdul Wahab. Umro je 197. godine po Hidžri. Mi živimo u 1000 4.35. Dakle, pogledajte kada je to bilo. Prije 1200 i nešto godina. Dakle, bili su ljudi koji su se zvali Vahabije. Ali su bili, kako se kaže u knjigama, historije najortodoksnija, najistrožija frakcija Havarića. Prepoznatljivi po tome da su ostavljali muslimane, ostavljali nemuslimane, ubijali muslimane ostavljali nemuslimane, ubijali muslimane. Kako reče, ha, neko veće, hm, šta je rekao? Vlah, kršćan, ne boj se ti, imam ja prije tebe preći. Ovdje je jedan, dakle, iz naše okoline. Sličan svojim prethodnicima Vahabijama. Ubijali su muslimane, ostavljali nemuslimane. Pa kada se pojavio Muhammed ibn Abdul Wahab, 1115. godine po Hicu. Dakle, kad se pojavio? Nakon 1000 godina. Nakon 1000 godina. Pojavio se Muhammed ibn Abdul lahab sa čistim vjerovanjem u Allaha jednog jedinog. Sa ništavnosti, turbeta, kaburova i ostalog. Traženja bereketa kod nekakvih ljudi, kod nekakvih građevina, kod nekakvih stavala i sl. Naprotiv, sve to porušio svojim rukama. I kaburove, i turveta, tak kaburove ashaba. Ali su ljudi svetkovali i smatrali da se spušta bereket na tim kaburovima. Da, dotična stabla daju potomstvo, žena nije mogla da zanese, pa ode uhvati se za stablo i traži od stabla muško i žensko. E, dobit A tako vjerovanje, tako vjerovanje ima i danas, kako nemojmo bježati od naše stvarnosti. Turbeta, kaborovi i sl. Pa kad se pojavio sa ispravnim vjerovanjem i porušio sve to, tada su se digli oni u, čije, u čiji interes se no dirno čiji interes doveden u pitanje, dakle sufije. A s koljena na koljeno prenosilo se i govorilo se o ovim vahadijama. S koljeno na koljeno, jer su bili strah i trepet, što se kaže, tako. Prenosilo se, prepričavalo se da su postojali ljudi koji su ostavljali nemuslimane, odbijali muslimane. Pa nisu našli sufije, nisu našli drugog puta da udalje ljude od Abdul Wahaba, Muhammeda ibn Abdul Wahaba i sačuvaju svoje džepove, odnosno ono što se nalazilo i što je dolazilo u njihove džepove, osim da mu stave etiketu wahabija. E, to je onaj koji ubija muslimane, a ostavlja muslimane. bješte od njega. On je taj njihov unuk. Pa su na takav i na takav način je isto kad su se pojavili u našoj zemlji ljudi koji pozivaju prije svega ispravnom vjerovanju, Isto, na isti način se su sufije digle. I sufije su u Bosni i Hercegovini prvi, dakle, došli sa nazivom Vrhavije. I peremo se, evo, 15-20 godina od toga. Ima, dakle, koji dokazuju da imaju malo od toga, a? Ima među muslimanima koji izgledaju kao što izgledamo mi, koji svojim pokatkad postupcima kažu da ima nešto u njima od toga. Bilo je koji su bradama ubili, bili, ili onog, i slično. I to je dakle ono što kvari nam sliku. Zato dakle trebamo dobro paziti na koji način predstavljamo, predstavljamo islam. Pa eto, ako je nam isla na ove vehabi, ali bojim se da malo ko zna. Dakle, ovu historijsku činjenicu. E, kao što je poznato, prevedena je i oštampana knjiga Islama Neva Habiza. Pozamašna knjiga. Znači, poskupa knjiga. Ne može je svako ni kupiti. Dijelom se u njoj spominje ovo što sam ja sada rekao. Ali je bila preča knjišta da se prevede lahka i za prevest, i za oštampat, i za podijel. تصحيح الأخطاء التاريخية حول الوحابية ispravljanje historijske greške po pitanju vahabija. Pa se zna ko su bile vahabije. Ovo, dakle, rezime, ovo što sam sad rekao, te knježce, te brošure. Dakle, ko su bile vahabije. I zašto se Muhammedu ibn Abdul Wahabu, rahimahullahu ta'ala, nadjenuo, dakle, ovaj nadimak vahabije. <clears throat> Uglavnom, dakle, treba se Treba se čuvati ako pitanja nisu toliko jel, bitna, treba se čuvati dakle, da se ne govori to pred ljudima koji su slabije vjeri. Dakle, treba govoriti ljudima ono što oni mogu da razumiju, što mogu da shvate. A svojim primjerom pokazati i dokazati dakle, da čovjek nije takav. Nije takav kako se o njemu priče, priča ili kako se pripisuje ovome ili onome. Nekada postoje krupna pitanja koja se moraju iznijeti, o kojima se mora govoriti ko nakon njih promijenuo mišljenje, promijenuo, ko ne promijenuo, ne promijenuo. Ne može se dakle uvijek ni mudrovati, zapostavlja, Zapostavlja. Nekada se bitne stvari moraju reći. Vama je dobro poznato kad se desio Israim i rađ, je bilo ljudi koji su ostavili vjeru da je bilo ljudi koji se vratili u nevjerstvo. Ali je rečeno. Ali je rečeno. Poslanik Ali sam izašao i rekao. smijavali se s njim. Ali je rekao isti. Dakle, imaju pitanja koja se moraju reći. Na koja se mora upozoriti šta bilo nakon toga i sa onim koji je rekao i sa onima koji su ga slijedili. To dakle Ovdje pita sestra kako postupiti sa osobama koje blate, ponižavaju, čak tekfire učenjake i druge muslimane. Konkretno ovdje pita za osobe kako se obhoditi s njima koje su u zadnje vrijeme par sedmica na Facebooku, tako je kad se ovdje na tu, kako Pjedić kaže, srpičku jamu. Kad se ovdje i dakle, zapliva do ove. Ne možeš čuti i vidjeti ružna, koji su zadnje vrijeme par sedmica blatile Zijada Ljakića zbog njegovih stavova po pitanju Srebrenice. To je dosezalo tolike razmjere da su ga mnogi ponižavale, ismijavale, pa čak mu i psovale, jer eto kao tko je onda pričao o Srebrenici. Nakon njega na metu su došli šehovi Bimbaz, Ibn i sličnije kako postupati s takvima. Kako upozoravati na ovakve ljude koji nakon što se ovako istresu, pobrišu sve to, stave par ajta i hadisa i glume nevinašca. Kako god te čovjek upozori na njih, dakle ne vidi se ono što su prije pričali. Malo strano. je Zija Gakić, brat Zija Gakić, mali uskoro doktor šeh što je odgovorio, nije tek tako odgovorio. Je li potrefio, nije potrefio, to je dakle sad pitanje ne za nas, obični, već dakle za učenje koji su na njegovom stepenu. Nama je dobro poznato i znanje i djelovanje tog čovjeka, insana i koliko je dao hizmeta Allahove vjeri na ovim prostorima, tako dakle da nije olahko dao odgovor na postavljeno pitanje, a o maršu tamo Zbog toga, dakle, ne bi se trebao ismijavati, jer je uložio truda da dadne odgovor na to pitanje i treba, dakle, vrednovati njegovo prethodno znanje od kojeg smo se okoristili, pa makar, dakle, čovjek i pogriješio u ovom svom odgovoru. Čovjek samo na Facebooku može da se upozna s ljudima ko su i šta su i kakvi su. Ako hoćeš da znaš za nekoga, otiđi potraži njegov profil i vidi šta piše. Tako ćeš se upoznati. Nije potrebno više da putuješ njim, da spavaš, prespavaš, da, što naši stari kažu pojedeš kilu sove. Nije potrebno. Otiđi na Facebook, vidi šta piše, kakve komentare postira i ostalo, vidit ćeš ko je šta je. Subhanallah. Allah nam zabranjuje da gibetimo, govaramo i smijavamo obično muslimana. Obično muslimana. Dakle, nama običnim nije dozvoljno da se ismijavamo sa običnim. Kako dakle da govorimo i smijavamo se sa učenim ljudima? Sa učenim ljudima. Zasigurno, dakle, ovo je jedan od insana koji je poznat po traženju znanja, po sjedenju pred velikom ulemom, po velikom hizmetu, dakle islamu na našim prostorima, ja, ismijavca, pogotovo jeli, nakon toga učenjaci koji su, koji su jeli, spomenuti. Bojati se dakle da pa da nije naše da istražujemo, da se nam spomenu tim osobama koji su radile neobistine ili riječi islamskih učenjaka, da će njihova srca zamrijeti prije nego li umru. Dakle, onaj ko ogovara muslimane, učeni ljude, koji dakle, ih gideti, njihovo srce će umrijeti, zamrijeti, odnosno ostavit će vjeru prije nego li, prije nego umru. Nije dozvoljno, dakle, i zasigurno neće nas takvi postupci ujediniti, sjediniti, pokupiti. Dakle, vratite se na kuranske koji govori o smjavanju, o malovažavanju, vidjet ćete dakle, koliko su opasni, koliko posljedica osobom povlače, a pogotovo dakle, za učenje ljudi. Uglavnom, dakle, ako i kako se može dokazati, treba upozoriti na njih. Znam, dakle, bilo je sličnih slučajeva kad se govorilo, drugi ljudi ne poznaju, te njihove riječi nisu nikad čuli, pa oni, ovi, dakle, drugi koji upozoravaju na njih, bivaju utjeravanje u lažu. Ali na nama je dakle da upozorimo sa pravednošću, pravedno, lijepim riječima, ako imamo dokaze da iznesemo, ko se hoće odazvati tome, neka se odazove, ko neće, neka ta cvijeća. <laughs> E, ono, Ali će se vidjeti u njegovom životu. Zato, svi smo mi, ajde, priznam ime, da kažem 99% na tom Facebooku i stalno vidimo i od onih ljudi koji imamo u prijateljima i nekih tih stranica koji naginu dosta, baš tako procijenimo ispravnom putu. Ovaj, da nekad neko prokomentarše nešto što ne treba. Krene rasprava. Sad krene u tom toku, evo ja sam prije dan, dva vidio ovaj jedan, nazivaju ga naš bosanski učenjak koji je skoro na YouTube-u lijepo onako primamljivo o medlu i još neke stvari, ovaj, da je pisao o hadisima, da su derogiran, ona, o dizanju ruku. I on navodi sad svoje stavove i sad neki dole se upletu malo ljudi koji su neiskusni, ne imaju znanja, da kažu da to nije tako, ja znam da to nije tako, ali nisam se miješao. E onda još neko doda na to njegovo, pošto on stručni, zna tim jezikom pričati, učenije sigurno od nas ovdje ovaj, svi. Da li čovjek ikako da se upliče u te rasprave čovjek koji ne zna ili da pusti da sad narod misli onaj koji čita eto to je tako i ok, tako je kako on rekao, to je drogirano, niko ne reaguje. Onaj koji ne zna ne treba se ali potrebno je da se upozori na to. Pa onaj koji sazna za širenje neke novotarije ili neke laže, neke neistine, neka zove koji je sposoban da to da se oglasi po tom pitanju. Znači, treba da se pozove, da se oni koji su prisutni znaju šta se kreće i šta se širi, dakle, treba da se ta pitanja dostavi učenim ljudima koji su dostojni odgovor. Kratko, na to se moglo odgovoriti, kao što je odgovorio današnji veliki učenjak Ebu Ishaka u Kratko, nema potrebe da se raspravlja Imam Buharija, znam znate što je rekao. Čak je cijelu knjigu napisao, je li tako? Podizanju ruku, u Čak je cijelu knjigu. I rekao je da nema ni jednog vjerodostojnog hadisa nema ni jednog vjerodostinog hadisa u kojima se spominje nedizanje ruku. Dakle, vjerodostojni hadisi govore samo o dizanju Tom, pa je rekao ovaj Ebu Ishak bio je upitan drugo pitanje, ali slično se može odgovoriti. Ako si ti rođo sposoban da sutra staneš rame uz rame sa imamom Buharijom i da njemu odgovoriš, odgovori. Priča. ono što s takvim ljudima više ne možeš. Dakle, kad imam Buharija, imam u hadisu. Najučeniji čovjek u hadisu nakon jedne generacije ashaba, kaže da nema ni jednog vjerodostojnog hadisa, dakle nema vjerodostojnog hadisa u kojem se spominje da čovjek samo podigne ruke kod tekbira i nikad više nema. Imam Buharija kaže koji je pisao hadijske knjige i napisao ih od nekoliko hiljada hadisa i te hiljade hadisa nije samo njih znao. Nije samo njih znao, već je izvadio i stotine hiljada. Pa da je među tim stotinama hiljada bilo, on stavio. Ali nije bilo. Ali nije bilo. Kada kaže nema vjerodostojno kad Isak izgovorio tome. Zato su učenjaci danas kažu ono što Buhare i muslim ne bilježe. A od bitnih stvari je za svakog muslimana. Naročito od njegove svakodnevnici, A neko tamo drugi zabilježu, makar to bio Ebu Davud, Mesaj, Tirmizi, Ibn Mađer, kaže to je i da je slabo. Jer ima Muharija nije znao samo 7000 i gotovo. Ima Moslem tako isto. Već su znali stotine hiljada i ti stotinu hiljada stavili su u svoje sahihe ono što je po njima najvjerodostojnije po tom pitanju. Da je bilo nešto još, stavili bi u svoje sahihe. Naravno, dakle, u svoje te sahihe koji su, koji govore o onome što je potrebno svakom muslimanu. Pa oni ako su toliko ludo hrabri da mogu odgovarati imam Buhari, nema potrebi se se raspravi. Nije stvar u njima, nego je stvar u nama. Nije stvar u njima, jer, kako rekao, danas je na sceni taj fikhu te sili, olakšavanje vjere. Danas je na sceni olakšavanje i nakon olakšavanja umrtvivanja vjere. To je danas. I to je od takvih i sličnih. Poznati. Braća ih dovodi drže predavanje. Mi smo svojim ušima čuli. I čujte i vi. Kažu da mi dođemo na vlast, mi bismo vas potrpali u zatvore. Da mi dođemo na vlast, mi bismo vas strpali u zatvore. A braće ih zovu sebi na predavanje. Drugi kaže od, od njih, nikav na glavi je vreća žena. Nikav na glavi je vreća. Jel ti sestra još uvijek nosi jednu vreću na glavi? Ovako kaže. I sličnih izjava danas koji su na sceni. I umrcuju nam I nije stvar za njih. Oni su poznati nama. I vi otprilike znate o kome je govor. Stvari u nama. Što mi idemo i svojim srcima tražimo ko će nam šta olakšati. Što mi unaprijed otprilike znamo šta nam treba. I onda bilo ko u Bosni da kaže, ako ne u Bosni bilo gdje da kaže da može, mi ćemo. Znači stvar je u nama. Što mi već jednom ne podvučemo crtu, i ne kažemo hoću Allahovo zadovoljstvo, hoću da sam siguran, neću više da budem jesam ili nisam. Pitanje je braće sebi, kažem, pa onda i vama vječnosti. Uživanja, vječnog uživanja ili vječne patnje. Nema više povratka, nema više popravnog. Što ne podvučimo već jednom i sjednimo i učimo vjeru. A ovakvi će biti još Mora. Ona ima ono, ono, Pa kako su neki kako su Kako je kaže, nema ti ja mislim imam pa... A, ja dojim, ona ne Ispravno ono, To su, to su stvari sunneta, to su stvari od namaz ispravan. Ali sve što je manje sunneta, sve je manje vrijednije. Ima pitanja koja nisu više, jesu od sunneta, ali više nisu u fikskom terminu sunneta, dakle lijep Imaš nagradu. Ima stvari koje su sunneta, na stepene su vađiva, obaveze. više na dina da sam nešto slično pisao, ali ovo ima malo razlike, jer sad mi je došlo kad se nema u tome. Ovaj, često se ovako desi s nekom, s nekim kad pričaš što ne praktikuje sunet, kao pa nema mi ti pričati o sunetu, ne klanjate sunete, razumiješ, ono ne klanjanje, obožavanje, da se rekao. Da li sad čovjek da kaže čovjek, je, ja kad ne govorim ovo za sebe, nego sad to da zamislim ja ako dođem kući, znači ne znaš ti koliko ja klanjam, klanjam i te sunete, klanjam i one, klanjam i one, ne, neko nešto. Da li svakom ko se tako dođe objašnjava se Prije svega, ako mnogi postavljaju pitanje i tražu, sa, traže savjet, traže pojašnjenje, kako ljude privoditi na sunnet? Kako među ljudima širiti sunet? Šehu mi, rahimahullahu ta'ala, kada je za vrijeme rata slao svoje učenike u Bosnu, i slali su mu povratne informacije da u Bosni malo šta je noć hm? Rekao je, ne možete ljudima doći i reći ovo je ovo je ovo je Već prvo morate ljude podučiti važnosti suneta. Ljudi se prvo moraju podučiti važnosti suneta. Koliko važnost sunet ima ovdje. Zbog čega je Allah slavo Ono s čime on došao, koliko je to važno. Kada ljudi to shvate i prihvate, onda će što god doneseš i kažeš, radio poslanik Alihi sam rekao, on će to praktikovati. Zato mi smo u potrebi, dakle, da što god moguće više, nakon govora o Allahu, govorimo o poslaniku Alihi o njegovom životu. Vjerujte, ako imate priliku, sjedite sa malo starijim ljudima, ne znaju oni za poslanika, ne znaju o poslaniku ništa. Šta znaju, znaju ono samo luda. To je sve što znaju. Šta je on, kako je živio, šta je zbog čega je on došao uopšte? Ne pa znaju Znaju se samo izrečati, isplakati na ljudi i to je sve. To je njihova ljubav prema poslaniku, ali i Da im hođa dođe jedan put u godini, je mevlud i to je sve. Zato ono što čuju kad je majka Muhameda rodila, to je sve što znaju. Znači, kroz onaj hvalospjev, jer to što znaju, to je o Mohamedu Ali. A zbog čega je došao, Šta je bio cilj njegov? Zato treba ljude, dakle, podučavati životopisu Allahovog poslanika Alihizom. Mi smo u nasušnoj potrebi za sirom, sa osvrtom, poruke i pouke, zaključci njegovog života, jeli, da ljude upoznamo s tim, pa poslije. Ti da njemu dođeš sa hadisima, pa rekao poslanik Alihi sam da je najvredniji namaz koji obavite u vašim kućama, čak i od namaza u ovom vešu. Šta je, je to što je rekao? njegove riječi koje moje riječi. Ne drži do toga. Ali kad ga ubijediš, pojasniš mu i ubijediš ga u važnost riječi poslanika ali i sam da je vjera, da je to stup vjere, da je izvor vjere. I prije svega u bitnost vjere. Možda, možda smo odsli daleko. Ljudi ne drže do vjere uopšte. Ma bio uvjeren, ne bio uvjeren. Hajde, ma pa jednom se uvjeri, jednom se gori. Hajde. Tako i kod ljudi. Znači, kod nas je kompleksnost. I samo ćemo, možda, možda će vam biti dosadan, prošli puta sam možda probio uši, ali opštim predavanjima samo produbijemo svoju agoniju. Sve dok ne budemo učili vjeru i osposobljavali se za daje, nisam htio, nema vremena, odužio sam da spominjem govore islamskih učenjaka za pitanja koja bismo možda mi sada postavili. E, hoću ja da dostavljam vjeru. Hoću ja da prenesem od poslanika, ali sam makar jedan ajet. Jel, i se svako to želi. I upravo je mnoge govornike navelo to. Njihova ljubomora prema vjeri i stanje koje vidi, a ne može to svako činiti. Treba čovjek da sjedi i da se podučava tome. I mi smo u nasušnoj potrebi što je god moguće više ljudi da uči vjeru. Aktivno da uči vjeru. Ko može da izađe, da uči, to je najbolje. Ko ne može da uči kod onih koji su učili vani pa došli i da se osposobljavaju u svojim mjestima. Mnogi od nas znaju nešto reći. Nije svako koji je želio dobro stigao do tog dobra. Mi želimo dobro, međutim nekad ga ne znamo dostaviti. Čovjeku dati jabuku na dlanu i baciti mu jabuku pa ga u čelo potrfi. Nije isto, dao je jedan i drugi mu je dao jabuku, ako će drugom reći da mu živi bio više tako da mi dodaješ jabuku. Nije dakle isto. Ha? Pa dakle u velikoj smo potrebi da se podučimo. Kod nas ljudi, pogotovo kad te vidi drugačijeg od sebe, sluša non stop svakodnevno šta se govori na medijama, ko smo i šta smo, odmah ti se inati. Odmah, čim te vidi, on je spreman da na raspravu, diskusiju i da se inati. Zato, trebamo se podučiti kako šta. Nekada prije, dakle, bila je bočinja, u novije vrijeme maoča i slično, dakle, držala se predavanja, predmeti se držali, nikada, dakle, nakon tih predmeta nije uveden predmet ili toga bio fiku dao. Dakle, razumijevanje da kako, na koji način ti ljudima. Ljudi nauče, steknu znanje kako da ga dostave, misle kako oni hoće. Ne razumijevaju ovaj hadis. Mnogi je ponese hadis beli vani valav dostavite od mene pa makar jedan Misli kako god, ne, nego onako kako ga je on razumio. Poslanik Ali Isam sam kako ga je on dostavio i kako je on to njemu radio. E tako trebamo i mi tako govori se u suri Jusuf, 108. Zato kažem i stojim iza toga da trebamo aktivno krenuti za učenje vjere. Nekada je to, nekada je to dakle, bilo, ono, za, vrijeme vočinje bilo je, dakle, grupa daja, tako se zvala grupa daja, koja bi učila tu aktivno, odlazili onda u svoja mjesta, podučavali druge, prenosili. Slično treba, dakle, kod Reci da vam nisam